ali nešto teže od obave. Izgubio sam štapove, GPS nema domet Johnovima patika izgulio krampone će kanone none, meni se ne tone Veraću se rukama kad stene noge slome Potrljaću se glavom kada ostanem bez ruku Maštaću ka vrhu kada zveri glavu šutnu Dogod sam uveren da sam na dobrom putu Dogod sam uveren ja sam na dobrom putu Dok nisam ubeđen naučnim računom Da mi treba mnogo, osjećam se puno Toplotu drugog sušto kad osetim dušom U eter šaljem talas da bih ga iznova slušao Kad posrnem da srcu bih povratio balans Kada skrenem da se sećam vas da gde mi je staza Kada padnem lako da ustanem iz najdubljeg klata Posle ozlede sve oživke ko ordenje da shvatam Mila majko šta se dešava Na sve strane sranja mećava njoj zombi živ se pravi ne prolaze mu dani ko u besmislenim pesmama Al ti nisi sina desala Za laž nisi sanje vesala Već je teška bila ruka kada varjačom si tukla Nisi mu za glupost pljeskala to gilja taj bez prestanka Više crta čuka ne spava Zato neće nikad stati jer za statusom ne pati Nego zadaje i rešava Dok se kula urušava svita šteka se po rupama Al najsvetija je tajna, mašta jedina je stvarna Radost porca je beskrajna Al najsvetija je tajna, mašta jedina je stvarna Radost porca je beskrajna Al najsvetija je tajna, mašta jedina je stvarna Radost porca je beskrajna Svet koji stvaram, jedini je stvaran To nije priča prazna, svedočim je svakog dana Kada prilaze mi braća, zahvalnost je obostrana Iskren oslonac i podrška za dalja putovanja Kada pravimo slavlja, kišom zapali se vatra Umnože se osjećanja, to je slika stvarna Koji iz antičkih dana, kao pesma iz oltara Ujedinjuju nas tajna i zavet na carem cara bogate darove sobom vratiti valja To je stvar vaspitanja, a ne posebnog junaštva Tako izbor, po izbor se iscrtava staza Za sledeće da posluži svrsi putoka za neko propis obrazac Ne formula magijska, ni slepo da se kopira Već maštu da provocira Nije čovek nepregledna lista praznih potreba Nego ličnost gotova, jedinstvena i slobodna Mila majko šta se dešava Na sve strane sranja mećava U njoj zove se pravi Dok ne prolaze mu dani ko u besmislenim pesmama Al ti nisi sina tesala Za laž nisi sanje vesala Već je teška bila ruka kada valjačom si tušla, Nisi muzaku pospljeskala Za to gilja taj bez prestanka Više crta čuka ne spava to neće nikad stati Jer za statusom ne pati Nego zadaje i rešava Dok se kula urušava Svita šteka sve po rupama Al najsvetija je tajna Mašta jedina je stvarna Radost borca je beskrajna Al